arte farita i celoi estas immuna i virusoi Britae scientistoi equipis coli bacterio in per genomo kiu estas tailorita en computilo la microboi povas producti polimero in ne in existas en la natura medio ca ili estas crome nevundigeblai en la duelo cun virusoi. La genetica codo estas prescau universala. Combinajoi de po tri literoi en la donoa, en tute sestec quar, estas traducatai de la machinaro de la cielo al dudec diversai constru elementoi por proteinoi. Tio ocasas tiel ce pestoi, plantoi cae fungoi, cae cun etai modifoi ancauce microorganismoi. Cion la naturo enscribis en la genomon de ciui vivagioi, tio tamen estas pribonigebla, au almenau modifebla. Pritia experimento raportas sciencistoi de molecul biologia laboratorio en Cambridgeo, Anglio. La sciencistoi productis sintetican varianton de colibacterioi, microboin, cundono aceno, ciu estis designitae ce computilo, cae ciu malsamas de sia natura modelo en celcai decidai punctoi. La bacteria filumo, nomata SIN-61, havas modifitan genetican codon. Gia vortaro ne estas limigita al la dudec constru elementoi por proteinoi, aminoacidoi, ciel tio aperas en vivajoi, sed gi disponas pri quelcae pluae constru elementoi. Ni povas appliki tiu in bacterioin en programeblai cae renovigeblai fabricoi, por producti moleculoin cun novai etsoi. Exemple, medicamento medicamentoin au join diras la studestro. Ni volas ancau utiligi tiuin bacterioin por producti novain biopolimeroin. Nature, malcomponeblai plastajoi donus gravan contribuon alla disvolvado de recicla economio. Concerne ebla in applicoin de la tailorita i bacterioi, ne estas limoi por la fantasio. Gis la britae esploristoi estis equipintai la microboin, cun la desiritae etsoi, tamen estis longa voio. Por pli largigi la genetican codon, nome ili devis interchangi tec hoc mil liter combinajoin en la genetica moleculo, helpe de la genton dilo CRISPR-Cas9 tio ocasis sam tempe cun celcae forvisioi. Ciel la stiencistoi rapportas en faca giornalo, la bacteria filumo sin sestec unu mal havas celcaen transfer ronoa moleculoin, ciui normal case estas besonatai por la productado de proteinoi. La e povas ponege vivi per tiu nove arrangita genomo. Virusoi aliflanke povas appenao, gis tute ne, attaki ilin. Sen la completa genetica alfabeto, nome mal successas iliai provoi utiligi la mastran celon por sia primultigo. Ili quasau declitas, char mancas al ili la teniloi Tio ancau estis la plano, diras la studestro. Se virusoi en penetras en bacteriujon, ili povas detrui la tutan populacion. Niai modifitai celoi ne havas tiun problemon. Ili estas complete immunai contra virus infectoi. Che la virusa filumo sin sestec unu vere capablas producti designita in polimeroin, cae povas resisti al infectoi, tion la britae esploristo iam pruvis en experimentoi. Nun temas pritio, taugigi la technologion pli gran scale, cae crome montri, che per tio ne ec estos dangeroi por la medio. Ciu oni consideru, la creajoin el laboratorio kiel artefaritan vivon, au tamen nur kiel vivon cum aldonai etsoi, tio est supposeble demando de gusto. Ancora, la bacteria filumo sin sestec unu havas grandan similetson cum sia natura modelo el la gruppo de coli bacterioi. Ali flanque, microboi, nun capablas plenumi aferoin ciuin iliai parenzoi exter la covilo ne atingis dum tri miliardoi da jaroi. Cae cion ili ancau vide alla universala genetica codo ne successos atingi.